24 skirsnis. Perskirimas 32. Petronijus išėjo namo gūšiodamas pečiais ir labai nepatenkintas. Dabar jau ir pats pastebėjo, kad jis ir Vinicijus nebesupranta vienas kito ir jų sielos visai įsiskyrė. Seniau Petronijus darė didžiulį poveikį jaunam kariui, visur jam buvo pavyzdžių ir dažnai vos kelių jo ironiškų žodžių pakakdavo Vinicijų nuo ko nors sulaikyti arba kam nors paskatinti. Dabar iš to nieko nebeliko ir nueita taip toli, kad Petronijus net nebandė griebtis ankstesnių būdų jausdamas, kad jo sąmojas bei ironija nuslys be žymės tais naujai šarvais, kuriais Venicijaus siela pridengė meilį ir susilietimas su nesuprantamu krikščionių pasauliu. Patyręs skeptikas supratų, kad prarado šios sielos raktą. Jį užgūrė nepasitenkinimas ir net apmaldas, kuris dar sustiprėjo po šitos nakties įvykių. Jei čia ne vienadienis Augustos įgeidis, o stipri aistra, galvojo Petronijus, tai bus viena iš dviejų. Arba Vinicijus jai neatsispirs ir kada nors atsitiktinai pražus, arba, tai šiandien įtikimiausia, pasipriešins ir tada tikrai pražus, o su juo gal ir aš jau vien todėl, kad esu jo giminaitis. Ir Augusta, persėjimusi neapykantą visai šeimai, savo įtakos svoriu ims remti Tigeliną. Ir šiaip, ir taip blogai. Petronijus buvo drasus žmogus ir mirties nebijojo, bet nieko iš jos nesitikėdamas nesiskubino su ją susitikti. Ilgai galvojęs pagaliau nusprendė, kad geriausia ir saugiausia įsiųsti Venicijų iš Romos į kelionę. Ak, jei dar galėtų pridėti į kelionę ir lygiją, mielai tai padarytų. Tačiau ir be to tikėjosi, kad nebus per daug sunku jį prikalbinti – tada paskleistų palatinę gandą, kad Vinicijus susirgęs ir nustumtų pavojų ir nuo jo, ir nuo savęs. Augusta juk nebuvo visai tikra, kad Vinicijus ją pažino, ji galėjo manyti, kad ne, tad jos savimėliai kol kas nelabai užgauta. Tačiau ateityje gali būti kitaip, ir tam reikėjo užbėgti už akių. Petronijus norėjo visų pirma laimėti laiko, nesuprato, jeigu kada Cezaris įsiruoš į Achają, tada Tigelinas, kuris meno reikaluose nieko neišmano, nueis į antrą planą ir praras įtaką. Petronijus buvo tikras, kad Graikijoje nugalėsęs visus savo varžovus. O tuo tarpu nusprendė saugoti Vinicijų ir įtikinti jį, kad vyktų į kelionę. Keliolika dienų netgi svarstė gal išgauti iš Cezario ediktą, kad krikščionys būtų išvaryti iš Romos, paliktų miestą ir Lygija draugė su kitais Kristaus garbintojais, o paskui ją ir Vinicijus, tada nereikėtų jo nei įkalbinėti. Tai visai įmanoma, juk dar ne taip seniai, kai žydai iš neapykantos krikščionims sukėlė riaušės, Cezaris Klaudijus neįstengdamas atskirti vienų nuo kitų išvijo žydus. Tai kodėl dabar Neronas negalėtų išvaryti krikščionių? Romoje pasidarytų erdviau, panos plaukiuojančios puotos Petronius kasdien matė Neroną ir palatinė ir kituose rūmuose. Pakišti jam tokią mintį nesunku, nes Cezaris niekada nesipriešino kurstimams, užtraukiantiems kam nors pražūtį arba žalą. Gerai apgalvojęs, Petronius susidarė visą planą. Jis iškelsias puotą ir joje palenksis Cezarį paskelbti ediktą. Netgi turėjo pagrįstų vilčių, kad Cezaris jam pavesęs tuo edikto vykdymą – Tada išgabentų lygiai su visa Vinicijaus meilužiai derančia pagarba, sakysime, į bajus, ir tegu jie ten savo mylisi ir žaidžia krikščionybę, kiek tik patinka. Tuo tapu dažnai lankė Vinicijų, e, pirmą, nors ir buvo pilnas romėniško egoizmo, bet negalėjo įveikti prisirišimo prie jaunojo patricijaus, o antrą stengiasi jį prikalbinti keliauti. Vinicijus dėjosi sergas ir nesirodė palatine, kur kasdien kilo vis nauji sumanimai. Pagaliau vieną dieną Petronijus iš paties Cezario lūpų išgirdo, kad jis tikrai užporyt iškeliausias į Ansijų, tad nieko nelaukęs rytojaus dieną, tuo jau pat nuvyko apie tai pranešti Vinicijui. Bet šis parodė jam Jansijų pakviestų svečių sąrašą, kurį jam rytą atnešė Cezario atleistinis. Yra čia ir mano pavardė, tarė ir tavo taip pat. Sugrįžęs namo tokį sąrašą rasi ir tu. Jei manęs nebūtų tarp pakviestųjų, atsakė Petronius, tai reikštų, kad man reikia numirti, bet nemanau, kad taip atsitiks prieš kelionę į Ahają. Būsiu ten Neronui pernelyg reikalingas. Paskui peržvelgė sąrašą tarį. Dar vos tik parkeliavome į Romą ir vėl turime palikti namus ir trenktis į ansijų. Tačiau reikia Čia ne tik kvietimas, bet kartu ir įsakymas. O jeigu kas nepaklausytų, gautų kitokį kvietimą, leistis į gerokai ilgesnę kelionę, iš kurios negrįžtama. Kaip gaila, kad nepaklausiai mano patarimo ir neišvažiavai, kol buvo laikas, dabar turi vykti į Ansijų. Dabar turiu vykti į Ansijų. Žiūrėk, kokiais laikais gyvename ir kokie niekingi vergai mes. Ar tik dabar pastebėjai? Ne, tačiau matai, tu man įrodinėjai, kad krikščionių mokslas yra gyvenimo priešas, nes uždeda pančius. O ar gali būti kietesni pančiai už tuos, kuriuos mes velkame? Juk tu kalbėjai, Graikija sukūrė išmintį ir grožį, o mes galybę. Tai kurgi ta mūsų galybė? Pasišauk Šiloną. Šiandien neturiu jokio noro filosofuoti. Prisiekiu Herkuliu, ne aš sukūriau šituos laikus, ir ne aš už juos atsakau. Pakalbėkime apie ansijų. Žinok, ten tavęs laukia didelis pavojus, o gal geriau būtų tau grumti su tuo ursu, kuris pasmaugė krotoną, negu važiuoti ten, bet vis dėlto nevažiuoti negali. Vinicijus atsainiai numojo ranką ir tarė. Pavojus? Mes visi klajojame mirties tamsoje. Ir kas akimirką, kieno nors galva panyra į tą tamsą. Gal tau išvardyti visus tuos, kurie turėjo šiek tiek proto ir netgi Tiberijaus, Kaligulos, Klaudijaus ir Nerono laikai sulaukė 8 ar 90 metų. Kaip pavyzdį, imkat ir tokį domicijų afrą, tas ramiai savo nukaršo, nors visą amžių buvo piktadarys ir niekšas. Gal kaip tik todėl, kaip tik todėl, atsakė Vinicius. Paskui, skaitinėdamas sąrašą, kalbėjo – Tigelinas, Vatinijus, Sekstas Afrikietis, Akvilinas Regulas, e, Suilijus Nerulinas, Eprius Marcelas ir taip toliau. Koks pašlemikų ir niekšų rinkinys. Ir e, tik pagalvok, tokie valdo pasaulį. Ar nelabiau jiems pritiktų vežioti kokie egiptiečių ar sirų dievuką po miestelius brūzginti citras ir užsidirbti duoną būjimu ir strapinėjimais? Arba rodyti mokytas beždžionės, skaičiuojančių šunis arba fleitą pučiantį asilą, pridūrė Petronius. Visa tai teisybė, bet pakalbėkime rimčiau. Susikaupk ir paklausyk manęs. Palatine pasakiau, kad susirgai ir negali išeiti iš namų. Bet vis dėlto tavo pavardė atsirado sąraše, o tai rodo, kad kažkas nepatikėjo mano pasakojimu ir tyčia pasistengė. Neronas tuo nesirūpino, nes tu jam karys. Su tokiu galima kalbėtis geriausiu atveju apie cirko renkinės. Bet apie poeziją ir muziką jis neturi žalio supratimo. Taigi tave įtraukė į sąrašą turbūt pasistengi popėja, o tai reiškia, kad jos aistra tau nebuvo trumpalaikis įgeidis, įtrokšta tave pasijungti. Narsi, Augusta, tikrai narsi, nes gali pražūti beviltiškai. Teikvepia jai Venera kuo greičiau kitą meilę – bet kol ji trokšta, tavęs turi laikytis kuo atsargiausiai. Varebaržiai ji pradeda nusibosti, šiandien jis jau nori Rubijos arba Pitagoro. Vis dėlto iš savimėlės užkurtų jums baisiausia keršta. Giraitėje nežinojau, kad ten ji man kalba, bet tu jų klausėjusi ir žinai, ką jai atsakiau, kad myliu kitą ir jos nenoriu. O aš tave maldauju dėl visų požemio dievų, neprarastų sveiko proto trupinių, kuriuos krikščionys tau dar paliko. Argi leistinas vyruoti, ką pasirinkti galima pražūtį ar tikrą pražūtį? Argi aš jau nekalbėjau, jeigu įžeistum Augusto savimeilę, įsigelbėjimo tau nebūtų. Prisiekiu hadu. Jeigu tau įkyrėjo, verčiau tuo jau pat atverk savo venas arba krisk ant kardo, nes kai žaisi popėje, gali sulaukti netokios lengvos mirties. Anksčiau su tavimi malonu buvo kalbėtis, kogi tu nori, ką tu prarasi. Argi tai trukdys tau mylėti savo lygiją, bet tu atsimink, kad popėja matė ją palatinę ir jai nesunku bus nutuokti, dėl ko atmeti tokią didžią malonę. O tada ištrauks ją nors iš po žemių. Pražudysi ne tik save, bet ir lygiją, supranti? Vinicijus klausėsi lyg galvodamas apie ką kitą pagaliau tarė. Aš turiu ją pamatyti. Ką, Lygija? Lygija. Ar žinai, kur ji? Ne. Tai vėl pradėsi jos ieškoti senose kapinėse ir užtibrėje? Nežinau, bet turiu ją pamatyti. Gerai. Nors į krikščionį, tačiau gal pasirodys išmintigesnė už tave ir tikrai tokia bus, jeigu nenorės tavo pražūties. Vinicijus guštelėjo pečiais. Ji išgelbėjo mane iš urso rankų. Na tai skubėk, nes vajabarzdis nedels išvykti, mirties nuosprendžius gali skelbti ir iš ansijaus. Tačiau Vinicijus nesiklausė, jam galvoje sukosi tik viena mintis – pasimatyti su lygyje, tad ėmė rūpintis, ko čia nusigrievus. Tuo tarpu pasipinė tokia aplinkybė, kuri galėjo pašalinti visus sunkumus. Rytojaus dieną netikėtai atėjo Hilonas – Atėjo suvargęs ir nuskuręs išbadėjusių veidų, apdriskusiomis drapanomis, bet tarnai, kuriems anksčiau buvo liepta įleisti į bet kuriuo dienos ar nakties metu, nedryso jo sulaikyti, tad jis įžengė tiesiai į atrijų ir sustojęs prieš Vinicijų prašnekų. Te suteikia tau dievai nemirtingumą ir te pasidalyja su tavimi pasaulio valdžią. Iš pradžių Vinicijui pašoko noras liepti išmesti į lauk, Tačiau dingtelėjo mintis, kad graikas kano žino apie lygiją, ir smalsumas nugarėjo pasibjaurėjimą. Tai tu? paklausė. Kasgi tau atsitiko? Blogai, Jupiterio sūnau, atsakė Hilonas. Tikra dorybė šiandien yra tokia prekė, kurios niekas neklausia, o tikras išminčius privalo džiaugtis, jeigu kartą per penkias dienas turi už ką nusipirkti iš mėsininko avino galvą – ir graužti ją paliepė užsigerdamas ašaromis. Ak, ponia, viską, ką man uvai davęs, išleidau knygoms pas atraktą, paskui mane apvogė, apiplėšė, o vergi, turėjusi užrašinėti mano mokslą, pabėgo, susiglemžusi likučius to, kuo tavo taurybė mane buvo apdovanojusi. Elgeta likau, bet pagalvojau savo, kurgi man eiti, jeigu ne pas tave, o serapi, kurį myliu, dievinu ir dėl kurio gyvybę savo rizikavau. Ko atėjai ir ką atnešiai? Pagalbos atėjau, o balį, ir atnešiau tau savo skurdą, savo ašarą, savo meilę ir pagaliau žinių, kurias iš meilės tau surinkau. Ar atsimeni, ponė, aš kadaise pasakau, kad perleidau dieviškojo Petronijaus vergiai vieną siūlelį iš Pafo Veneros juostos? Dabar sužinojau, kad jis jai padėjo ir tu, o saulė sūnau, juk žinai, kas tuose namuose darosi, taip pat žinai, kuo tapo eunikį. Aš turiu dar vieną tokį siūlelį, išsaugojau jį tau, ponę. Tačiau staptelėjo pastebėjęs Vinicijaus antakiuose besikaupiantį pyktį, paskui norėdamas išvengti jo protrukio greitai tarė. Žinau, kur gyvena dieviškoji lygija, parodysiu tau, ponę, tą namą ir gatvelę. Vinicijus užgniaužė šio žinios sukeltą susijaudinimą ir paklausė, kur ji? Pas Lina, vyriausiai krikščionių žynį, ji ten drauge su Ursu, o tas po senoviai vaikšto pas malūnininką, kurio vardas kaip tavo ponė, dispensatoriaus Demas. Taip, Demas. Ursas dirba naktimis, tad naktį apsupę namą jo nerasite. Linas Nukaršelis o be jo namuose yra tik dar senesnės dvi moteris. Iš kur tu viską žinai? Atsimeni, ponė, kad krikščionys mane turėjo savo rankos ir pasigailėjo. Glaukas teisybė klysta, manydamas, kad aš kaltas dėl jo nelaimių. Kągi įsikalė į galvą vargšelis ir lygi šiol tiki, bet vis dėlto jie manęs pasigailėjo. Tai nesistebėk, ponė, kad mano širdis pilna dėkingumo. Aš žmogus iš anų senų, geresnių laikų. Tad ir pagalvojau, argi galima pamesti savo bičiulius ir geradarius, argi ne beširdiškumas būtų nepasiteirauti apie juos, nesužinoti, kaip jiems sekasi, kaip jų sveikata ir kur gyvena. Prisiekiu pesinunto kibele. Aš ne iš tokių. Iš pradžių mane prilaikė nuogastavimas, kad jie nesuprastų blogai mano ketinimų, tačiau meilė kurią jiems jaučiau, pasirodė esanti didesnė už nuogastavimą, ypač padrasino mane tai, kad jie itin lengvai atleidžia visas kreudas. Pirmiausia, žinoma, galvojau apie tave, ponė. Paskutinis mūsų žygis baigėsi nesėkmingai, bet argi toks fortūno sūnus gali susitaikyti su šia mintimi? Tad nutiesiau tau kelią į pergalę. Namas stovi atokiai nuo kitų, gali įsakyti vergams jį apsupti taip, kad nė pelė neprasmuktų. O, ponia, ponia, tik nuo tavęs priklauso, kad jau šią naktį ta kilneširdį karalaitė atsirastų tavo namuose. Tačiau jeigu taip atsitiks, prisimink, kad tai padarė labai neturtingas ir išbadėjęs mano tėvo sūnus. Venicijui kraujas plūstelėjo į galvą, pagunda dar kartą sukrėtė visą jo vidų. Taip, taip, čia geras būdas ir šį kartą tikras kai jau turės parsigabenęs lygiją, kas įstengs ją atimti, kai jau padarys lygiją savo meilužę, kągi jai daugiau beveikti, tik pasilikti tokią nuolatos. Ir te prasmenga visi tie mokslai. Kas tada jam krikščionį su savo gailestingumu ir niuriu tikėjimu? Ar nemetas nusipurtyti tatai? Ar nemetas gyventi kaip visi? Ką paskui darys lygija? Kaip suderins savo likimą su išpažįstamu tikėjimu tai irgi netiek svarbu. Tai nereikšmingi dalykai. Pirmiausia, ji bus jo ir dar šiandien. Dar klausimas, kaip atsilaikys jo širdyje tas tikėjimas, susidūręs su jai naujų pasaulių, su malonumais ir džiugesiais, kuriems turės atsiduoti. Ir taip atsitikti gali dar šiandien. Užtenka tik sulaikyti Hiloną ir sutemus duoti įsakymą, o paskui džiaugsmas be galo. Kas buvo mano gyvenimas, galvojo Vinicijus, kankinė, nepatenkinta aistra ir nuolatinis savęs kamantinėjimas be atsakymų. Dabar viskas bus nutraukta ir baigta. Teisybė prisiminė, kad jai pasižadėjo niekada nepakelti prieš ją rankos. Tačiau, kuogi prisiekė, ne dievais, nes jų jau nebetikėjo, ne Kristumi, nes jo dar netikėjo. Pagaliau, jeigu jį jausis nuskliausta, tai ves ją ir šitaip atlygins už skriaudą. Taip, čia jo pareiga, juk jai turi būti dėkingas už gyvybę. Dabar prisiminė tą dieną, kai su Krotonu įsiveržė į jos lėptuvę, prisiminė virš savo galvos pakeltą ursų ranką ir viską, kas po to įvyko. Regėjo vėl ją palinkusią ties jo patalu, apsitaisiusią vegės drabužiais, gražią kaip deivę gerą širdę ir karštai mylimą jo akis nejučiomis nukrypo į Lararijų ir tą kryželį, kurį jį paliko išeidama. Argi už visą tai jis atsimokės naujų pasikėsinimų, argi tems ją už plaukų į kubikulą įtvergę? Kaipgi jis tai padarys, jeigu ne tik jos geidžia, bet ir myli, myli kaip tik už tai, kad yra tokia, kokia yra. Ir staiga pajuto, kad neužtenka ją tik turėti namuose, neužtenka smurtų pagriebti į glėbį, jo meilė jau trūksta kažko daugiau, būtent jos sutikimo, jos atsidavimo ir jos sielos. Palaiminta ši pastogė, jeigu lygija įžengs po ją savo norų, palaiminta toji valanda, palaiminta toji diena, palaimintas gyvenimas. Tada jų abiejų laimė bus kaip jūra be krašti, kaip saulė. Tačiau smurtu ją pagrobus būtų amžiams sunaikinta tokia laimė, ir kartu sutrypta išniekinta subjaurauta visa, kas brangiausia ir mylimiausia gyvenime. Siaubas dabar apėmė jį tik pagalvojus apie tai. Pažvelgiai Hiloną, kuris akilai žiūrėdamas jaunai patricijų, įsikišęs ranką po draiskalais, neramiai kasėsi ir užplūdo krūtinė neapsakomas pasišlikštėjimas noras sutrypti tą seną pagalbininką kaip bjaurų kirminą ar nuodingą gyvatę. Po valandėlės apsisprendė, ką daryti, tačiau niekur neturėdamas saiko, stumiamas savo atšiaurios romėno prigimties, šitaip kreipėsi į Hiloną. Nepadarysiu taip, kaip man patari, bet kad neišeitum be atlyginimo, kurio nusipelniai, liepsiu tau duoti 300 rykščių namų ergastule. Hilonas išbalo, dailiame Vinicijos veide tiek buvo šalto atkaklumo kad graikas niekimirką negalėjo guostis viltimi, jog pažadėtas atlyginimas tik žiaurus pokštas. Tad akimo jų puolė ant kelių ir susilenkęs trūkčiojamų balsu ėmė dėjuoti. Ką tu, persų karalio, už ką? O malonės piramidė, o gailestingumo kolose už ką? Ar senas, alkanas, nuskuręs, tarnavau tau, tai šitai pasidėkoji. Kaip tu krikščionims, atšovė Vinicijus ir pašaukė dispensatorių. Tačiau Hilonas pripuolė prie Vinicijaus kojų ir miršlungiškai jas apkabinęs, dar šaukė mirtinai išblyškusių veidų. Pone, pone, aš senas, penkiasdešimt, e, ne trišimtus užteks penkiasdešimt, šimtą, ne trišimtus pasigailėk, pasigailėk. Vinicijus pasvyrė į koją ir perdavė įsakymą. Akimoju, paskui dispensatorių įbėgo du tvirti kvadai, ir nutvėrė Chiloną už plaukų likučių, apviniojo galvą jo paties draiskalais ir nuvilko į ergą stulą. Dėl Kristaus dar sušuko graikas koridoriaus tarpduryje. Vinicijus liko vienas, paskelbtas įsakymas pakėlė nuotaiką žvalumą, tuo tarpu stengėsi sukaupti padrikas mintis, jas surikiuoti, jautė didelį palengvėjimą ir pergalė prieš save patį įlėjo optimizmo. Atrodė jam, kad žengė kažkokį didelį žingsnį arčiau lygijos, ir už tai turėtų sulaukti atpildo. Iš pačių pradžių net nepagalvojo, kaip didžiai neteisingai pasielgė su Hilonu, liepęs jį nuplakti už tą pat, už ką anksčiau dovanas dalyjo. Jis jau buvo rumėnas ir net jautė svetimo skausmo, nesuko savo galvos, dėl kažkokio skurdžiaus graikų. Net jei ir būtų apie tai pagalvojęs, vis tiek būtų laikęsis nuomonės, kad pasielgė teisingai, liepęs nubausti niekšą. Tik tai vėl visos mintys sukosi apie lygiją, jis jai kalbėjo. Neatsimokėsiu tau blogų už jarą, o kai sužinosi kada nors, kaip aš pasielgiau su tuo, kuris norėjo prikalbėti mane prieš tave ranką pakelti, būsi man tik dėkinga. Tačiau susimastė, ar lygija pagirtų jo pasielgimą su Hilonu, juk tikėjimas, kurį jį išpažįsta liepia atleisti, juk krikščionys atleido niekšui, nors turėjo didesnį pagrindą jam atkeršyti – Tik dabar jos sielą pasiekė šauksmas dėl Kristaus. Prisiminė, kad tokio šauksmo Hilonas įsipirko iš lygo rankų ir nusprendė jam dovanoti likusią bausmę. Tad jau buvo bešaukęs dispensatorių, bet tas pats atėjęs paklausė, ponė senis apalpų, o gal ir numirį, ar liepti jį plakti toliau? Atgaivinkite ir atveskite pas mane. Atrijaus pievaizdas dingo anapus uždangos, bet nuplaktai matyt nelengva buvo atgaivinti, nes Vinicijus dar ilgaukai laukė ir jau ėmė nekantrauti, kol pagaliau vegai įvedė Hiloną ir šeimininkui mostelėjus tušto jau pasišalino. Hilonas buvo baltas kaip draubė ir per kojas ant Atrijaus mozaikos tekėjo kraujo srovelės. Jis jau buvo visai atgavęs sąmonę ir puolės ant kelių, prašneko ištiesęs rankas – Dėkoju tau, ponė, esi gailestingas ir didis. Žinok, šunie, tarė Vinicijus, kad tau dovanojau dėl to Kristaus, kuriam ir aš pats esu dėkingas už gyvybę. Tarnausiu, ponė, ir jam ir tau. Tylėk ir klausyk, kelkis, eisi su manimi ir parodysi tą namą, kur gyvena lygija. Hilonas pašoko, bet vos atsistojęs išbliško dar baisiau ir alpstančių balsų pasakė. Pone, aš tikrai alkanas, eisiu, pone, eisiu, e, tik neturiu jėgų, liepk duoti man nors likučius iš tavo šuns dubens ir aš eisiu. Vinicijus liepė duoti jam valgyti aukso monetą ir apsiautalą, tačiau Hilonas nualintas rykščių ir bado netgi pavalgęs neįstengė eiti, nors jam plaukai šiaušėsi iš baimės, kad Vinicijus šio silpnumo nepalaikytų spiriojimusi ir vėl nelieptų plakti. Tegu tik vynas dabar mane sušildo, kartojo kalendamas dantimis, ir galėsiu žygiuoti nors ir į didžiąją Graikiją. Po kiek laiko vis dėlto šiek tiek atgavo jėgas ir jie išėjo. Kelias buvo ilgas. Linas, kaip ir dauguma krikščionių, gyveno užtibrėje netoli Mirjam namų. Pagaliau Hilonas parodė Venecijoje atskirą mažą namelį, jis supantį mūro tvorą, buvo visa apsivijusi gebenėmis. Va čia, ponė, tari. Gerai, atsakė Vinicijus. Dabar eik šalin, bet pirmiau paklausyk, ką tau pasakysiu. Užmiršk, kad man tarnavai, užmiršk, kur gyvena Mirijam, Petras ir Glaukas, užmiršk taip pat juos namus ir visus krikščionis. Kas mėnesį ateis į mano namus ir atleistinis bemas tau išmokės po dvi aukso monetas. Tačiau jei ir toliau šnipinėsi krikščionis, riepsiu tave užplakti arba atiduosiu į miesto prefekto rankas. Ilonas nusilenkė ir tarė, užmiršiu. Tačiau Vinicijui dingus už gatvelės posūkio, ištiesi į rankas ir gurmodamas kumščiai sušuko, prisiekiu ate ir furijomis, neužmiršiu. Paskui vėl suglebo.